Ми, коханий дядько, маємо цілу купу злочинів. І в цій купі щось і близько нема того, кого нам доручили шукати. Кого треба найперше. Весела оказія, га? Ага, буркнув Мурат. Попереду замаячили трамвайні колії. Я загальмував, і Мурат на силу випхався з машини. Майся на бачності, буркнув він, не дивлячись на мене потряси бичів та добре, так їх і перетак. Не шкодуй, потряси їх, а пополудні скличем на раду. Я відпустив гальми і влився у потік машин, котрі гнали автострадою. Очі в мене злипалися, голова була важкою. Що не кажи, а найбільше в житті я люблю поспати і найохочіше б зараз поїхав додому. Однак робота була роботою, а я цілу годину товкся по вулицях, добиваючись на другий кінець міста. Аж врешті попереду зачорніло громаддя бетонованого мосту. Я обігнув клумбу, цієї пори вона мала жалюгідний вигляд, а влітку на ній цвів портрет вождя і, піднявшись на міст, спустився у діл до цегельних заводів. На переїзді працокотіла електричка. Якісь люди порилися біля платформи з цеглою. Я звернув бік, поминув кав'ярню русалочка і заїхав у двір. Двері відкрила кончіта. О, протягнула вона. Хто до нас прийшов? Котику мій смачнесенький. Гадай же я ж тебе е, поцілую. Усі зайві забралися геть. Ну як жить перед колон, сказав я, заходячи. Ніс ударив дітки стопу шкарпеток і перекисли і почувалися як обширно. Що? А, жизнь, жизнь. Я крутив головою, Нічого, закивала кончіт. Принаймні з десяток Чудово. наших людей робили те саме. Я спинився і понюхав повітря. Крім брари і шкарпеток, смерділо ще тютюновим димом. наближаючись А кончита, треба сказати, не палила. Слухай, та що бичів дома? не пастка, га? Вона знехотя кивнула. Я знизав плечима. Блядь, значить, у своїх ночовках це могло бути Вона подумала що згодно, навіть пак. О, як добре. Ще пак Зараз подумалося мені така нагода Я з тусаном одним махом, як горобців до кімнати. накрити всю фірму Тартар. Там був Колона піднялася нагору і, звиваючись, Іну коло дверей почала втягуватись на асфальтові. На столі вивищувалася каструля міськістю удвоє відер, із одірваним Готовність номер один. Стояли дві розкладачки, на одній справді хропло якесь одоробло, а на другій сидів портюша, заспаний, кудлатий, витягши шию гусак, намагався розгледіти, Ай живе Каперес, заволав я з порога, салютуючи стиснутим кулаком. Ромохки віддалені звуки, наче вибухи громів Портюша, докочувалися звідти. І підняв свою клишню, далі просувалися колони зробився широчезною вулицею, здоровенну маму. То ближче і ближче чулися ті гримкі салю. Господи, як же я не люблю почав розрізняти, хай живе КПСС, на Чорнобильський АЕС, Знов хай живе КПСС, котрого я знав, знов хай живе років із за деякий час, той наче ударив з яким ми вкалували на цегельні, коли мене вигнали з університету. Портюша, котрий валювався в кімнату, яку ми займали тої зими, і засніжений п'яний, як чіп, Кавалком ліверної ковбаси не робили пляшкою в пальта, із синьо-жовтими знаменами і молодими козацькими хоробами. Ну, дубій! А я відкинувши англійського словника, з яким намагався після зміни читати Хемінгуея, схоплювався на ноги і ревів ту бій, сп'ясаючи кулаком Артюша, котрий, висунувшись із печі, де ми саме розвантажували цеглу, брудний і замурзаний, як свиня, гукнув до делегації мозамбікських комуністів, які прийшли знайомитися з Сигельною. У нас нема расової дискримінації та апартеїду, пашем як негри стоїть у натовп і роззяв. Більше половини з них прогуляв 17 днів, тоді замість бюлетені приніс довідку від фельдшера, де було написано «Остре алкогольне отравлення». метрів 50 не більше. Врешті-решт, це був організатор єдиної в Союзі демонстрації споживачів алкоголю, котрі заявилися на один із демократичних мітингів з гаслами самогонні апарати, серійне виробництво, речі ЛКП, пляшка горілки, 10 кілограмів м'яса за калорійністю, і навіть змужмилася гармошкою, втікаючи в летенський кам'яний монумент, що, простягши важку душницю і подавшись уперед тулубом, Портюшу я навіть нависав не лише над площею. Це була виняткова акцентуйована особистість, котра